Abraço a. a... Beno, beno, jai giroan azten dugu gaurko saioa, abestiak ez zuen bezala, fan, fan, fan, eta, beno, e, Big Boys taldea entzun dugu, haien fan, fan, fan, e, abesti honekin, eta zera, ba, gaurkoan e, bilduma bat entzungo dugu, Speed on Your Grave izeneko bilduma, eta azpitutulo bezala, US Punk New Wave and Early Hardcore, mila batzen teru eta mazazpi, mila eta iru, volum 1, zeren diska ontatik e, eh, ba, bi atal daude, volum 1 eta volum 2, eta beno, ba, mila eta iru rogeita mazazpi, eta betzen eta laro iru e, eh, urten eh, arteko, ba, hainbat talde ez ezagun e, biltzen ditu, bueno, ez ezagunagoak edo gutxiago, baina baino orokorrean e, ba, oroimenean gehienen oroimenean ez dauden eh, ba, talde asko biltzen ditu eh, Spit on your grave diska hau ba, bootleg e, bat da hau da disko pirata bat ba, imenik gabe eginiko diska eta ba Kilbaidet eh, antzeko ba, bildumen filosofia biltzen du. Zeren beno 76 77 83garren urteko ba punke talde ez ezagunak eh, biltzen dituen ba halako bilduma mota dugu. Eta, beno, mm, esan behar da, ba, diska hau Burit Alive Recordings izeneko ba, pean calera tu... 2004 pimilla, garren urtean, baño beno zigilu bera, ba, zigilu mamu edo fantasma bate eh, dugu, Zeren eh, eh, ikusten e, dudanez zigilu honen pean bakarrik e, Spit on Your Grave biluma ontako ba, bi aleak daude bakarrik. Beno, ba, e, alako nahiz eta pirata izan berdin du, zeren e, bilduma interesgarria dugu, abesti bitxi, bitxi sorta daukagu bilduma hontan eta ba, azteko Big Boys taldea entzun dugu, eta beno Big Boys taldea e, Texasekoa genuen Austin e, irikoa eta mia batzerun eta irurogeita emeretzi mia talarrogeita lau artean eh, ba, iraun zuen taldea izan zen eta ba, estatu batuetako ba, hardcore taldeen e, ba, lako ba, lehen e, lehenetarikoa bat izan zen eta naiz eta abesti ontan ez dugun entzun, ba, baino talde honen ba, bitxikeri bat izan zen, ba, funk eh, elementuak e, sartzen zituela haien eh, musikan e, entzun dugun abesti hontan ez funk ez hardcore ez dugu entzun baizik eta jai giroko abesti bat genuen e, e, hasierako doinu horrek e, ba, Kogni Reyes talde Britainiararen ba, nola baiteko antza zuten eta beno ba, entzun e, abesti hori ba, haien bigarren epetik hartuta da, dago e, mi tal bigarren urtean kalertu zuten ama bi atzbeteko ba, maxia edo EPA, non eh, ba, fan, fan, fan eh, abesti hau ba, or, ortegoen. Eta, beno, ba, utziko dugu alde batera Big Boys taldea, eta ba, jarraituko dugu bilduma honekin. jarraitzen dugu Spit on Your Grave izeneko ba, bilduma interesgarri honekin eta de efigiz dira e, entzun dugu ba, talde hau hondetan izeneko ba, abestiarekin, e, non eh, ba, haien mila badertzen eta bat garren eh, urteko ba, epetik hartuta dagoen abestia dugu, eta beno, e, abesti honetan ba, energia dago, nahiko energia, ez duke jarkor deituko, baina talde hau ba, konsidera daiteke, ikus daiteke, ba, Chicago iriko ba, jarkor haintz aitzindarietako bat eh, bezala, ba, Strike Under eta Naked Reagan izeneko ba, taldeekin eh, bat e, beno, irakurtzen dut jartzen duena, bat Chicagoko soinuaren arkitektuak izan zirela ba, talde hoiekin eta bar baina, beno, agian gehiagi esatea da, baina e, gure defisiz talde hau mi irurogei eta emeretzi eta mi gehiagaren urtean tartean sortzen da, Eta, beno, mi batzun gaita zazpigarren eh, urter arte e, egongo ziren, eh, baiotzen eta hainbat eh, material kaleratzen, ba, ziren punk eta jarkor e, doinuekin, eta, beno, pixkate beranduago, ba, post-punk doinuetara joango, joango zirela. Zera, ba, taldeak eh, badu baditu ba, lau diska, beraz, e, beno miratzen talarrogeita lau, larrogeita bost, zeien, kaleratuteriko diskak, eta beno gero taldearen elkarketa e, batean, mila eta zazpian kaleratu kaleraturiko beste bat, eta beno baditu hainbat e, EP eta, eta bilduma ere haien ba, diska eta singelak bitzen dituen bilduma, beraz, talde interesgarria de, dugu de efisiz tale, tale hau eta ba, jarraituko dugu bilduma interesgarri honekin eaz, topatzen dugun orengoan but fast. You better believe me, you better stay away. Go eat a bird and then just fly away. We got tomahawks, we're getting fucking pissed. Get out, the razor blades will slice you all to bits. Come a little closer, bitch, if you have the guts. We got tomahawks to fuck you in the butt. Twist and shout, you stupid geek. My tomahawk will smash your beak. Here I come, there you go. Tomahawks and run the show. talde interesgarria izan dugu orengoan Killer Pushy izeneko taldea eta Tomahawks izeneko ba eh abestiarekin e, Killer Pussy izeneko talde hau ba, Arizonako Phoenix e, irikoak genituen e, beno, pixkat New Wave estilo hortan genituen eta abesti hau ba, haien lendabiziko epetik hartuta dago Teenage Inema Nurs in Bondage izeneko ba, epe bitxi hontan iritsi ziren di diska luze bat e, kaleratzera Bikini Wax Wax izenekoa eta ba, beno ba, doinu interesgarriak eh, talde onenak zera, ba, bi beste e, single bat kaleratu zuten, entzun duguna dale miatzen talarro gaita biko lendabitziko EPEA, miatzen talarro gaita iruan LPA, eta beno, single bat e, moist e, izenekoa miatzen talarro gaita lauan kaleratu zuten ba, killer pusi izeneko ba, talde bitxi eta interesgarri hau. Oraingoan e, Terminal Mind izeneko taldea entzun dugu I Wanna Die Young e, da haien abestia, nik ez dut e, gazte hil nahi, nik ez, baino hori diote abesti hontan Terminal Mind izeneko ba, talde Honek, Terminan main taldea austinekoa genuen ere, Texasekoa, zenbat, e, zenbat talde interesgarri eta ez ezagun eh, zeudela ba, Texas ontan, batez ere austin e, eh, iri ontan, e, alako bildumetan ba, Texaseko talde pila aurkitzen dira eta beno, uste dut, bat zegoela nahiko estena interesgarria, baina noski, e, gehienen, gehien bat e, ba, New York eta Los Angelesen, e, ba, bideratuta zeuden e, bai ezenak bai kontzertuak eta alako beste lekuetako taldeak pixkat e, e, atzerago edo gelditzen ziren baina esan behar da Texaseko taldeak eta ba, oso oso interesgarriak e, ba, adibidez zangenezake ba, e, bezala. Edo, beno, ba, Terminal Mind e, talde hau ba, haien hasieratan ba, de, derret izenarekin eh, ba, atera ziren haien lehendabiziko kontzertuak eh, eh, ematera. Haien lehendabiziko kontzertua Texaseko Union Ballroomen e, izan zen de Hunts taldearekin, beno, talde ezagun xamarra, gaur egun ez gehiagi, baino, hor ditugu de Hunts ere, eta el, bertan Standing Waves taldeak eh, haien lehen kontzertua eman zuten ere. E, eh, Piskat beranduago derret izena alde batera utzi eta Terminal Mind eh, izena hartu zuten. Epe bakarra kaleratu zuten mila badertzen eta iruro gehi eta emeretzi garren... E, e, urtean gerora ba 2018an e, ba diska bat kaleratuko zen ba haien e, ba grabazio guztiekin baino bueno ofizialki haien e, diska bakarra ba e, I want to die Junk izeneko ba EP hau genuen know the sun's rays. Listen, listen, listen, now the country has forgotten. Your whole image, your own vision, all your master plots. Listen, listen, listen, now your face has been rejected. Your devil's at the Watergate, now it's disconnected. Nixon, Nixon, Nixon, now you never got a piece. Pardon where your millions will fight us on the beach. Nixon, Nixon, Nixon, now and afterwards team. Everyone's a middleman, democracy was clean.

Eta beno, ba, punk rock eta hardcore eh, artean mugitzen zen eh, taldea genuen. Eh, e, haien lendabiziko, lendabiziko EPA, singela, ba, mi altzerun eta laro garren urtean e, kaleratu zuten. Eta, e, beno, guk entzuten dugune abesti hori, esango nuke haien bai, bigarren epekoa e dugula eta beno, ba, azieran e, eh, talde hau ba, kontzeptu bat eh, bezala sortu zen, e, baino e, gerora ba, kontzertuak eman zituzten eta talde bihurtu zen, diska oso bat e, kaleratu zuten mila bat eta laro garren urtean bitxikeria genuen entzun dugun hau. Eta orain ba, urrengo taldearekin, guztiarekin eta beno, ba, biziki gustatzen zaizkit e, eh, alako talde biguin baino era berean eh, bigun eta era berean energikoak direnak eta beno, power pop eh, talde bat e, dugu cold taldea eta beno, ba, Luisianako eh, Luisianako New, New Orleans eh, irikoa dugu e, Colt, The Colt, talde, talde hau. Hauek ere ba, kaleratu zituzten eh, single batzuk, entzun dugun abestia baien e, eh, biziko singleko abestia genuen, bi batzen talaro gehi garren urtean, kaleratu zuten e, singela You eta Three Short City izeneko abestiak zituena. Beno, laro batean Never Alone eta Thanks a lot, e, diska e, abestiak zituzten bigarren single batean 1981 bat urte eh, berean e, eh, Mesmerize ah, eta Wake Up e, abestiak zituen beste single bat eta 1982an Do the Dance eta Missing Hitman izeneko ba, laugarren singlea kaleratu zuten 1984an e, diska kaleratzen diska luzea LPA kaleratu zuten 16 Songs of a Dead Bands Chest izenekoa, e, mila txentalaro eta Maior Minon LPA e, eh, ere, eta beno, ba, gero bilguneak, e, bilkurak izan ziren taldearenak, e, non, ba, beste diska batzuk e, kaleratu bildumak, eta bar, baino diska... E, talde aski interesgarria badire eh, ikusten ari garen talde hauek entz, orain entzuten ari garenak ba, asko bere diskak eta dituzte ea ba, momentu batean pixkate eh, aztutak edo gelditu ziren taldeak ditugu baino aski interesgarriak ditugun taldeak Eta, beno, ba, aurrera jarri dezagun, urrengo taldeare, taldearekin, eh, Spit on your grave izeneko ba, bilduma interesgarri honekin. talde interesgarria hau ere noski eta noski eh, Texasekoa ere zera e, talde hau Texasekoa Dallas e, eh, irikoa hain zuzen ere no compos mentis izeneko taldea dugu edo NCM e, NCM izenarekin ezaguna eta bueno Twist the Blade izeneko ba, abestia entzun dugun ba, haien e, ba, lehen eh, epetik eh, hartutako abestia miratzen talarogei garren urtean kaleratut, kaleraturiko abestia talde honek e, iru EP eta single kaleratu zituen entzun deguna miratzen talarogeian eta beste bi mila baderatzireun eta larogei tabat garren urtean eta e, beno ba, guazen dalasetik, ea nora tokatzen zaigun, orain? dancing rhythm. I saw her look my way. She asked me if I had a dime. I paid her right away. The stars were in the sky that night, but I was still inside. Let's waste some time inside my car before you close. lover boy. lover boy. lover boy. ain't no way to get things for me. She said she didn't mean it. She wiped him off her chin. She brushed her hair a little. She flashed a stupid grin. You're not the first guy that I met in this here laundromat. Just look outside my doorway, there's the welcome on my mat. Soinu bitxia, talde onena, active ingredients, talde agenuen eh, laundromat, loverboy izeneko ba, abestiarekin haien lehen dabiziko singeletik e, eh, miotzen Laundromat Lover e, izeneko singeletik. Talde honek eh, bi singel kaleratu zituen soilik e, eta laro garren urtean biak soinu bitxia talde honena alako zintpunk e, punkaren antzeko zerbait ba, distortzio duen zinte e, klavieroiekin ba, soinu benetan zen e, bitxia aterzen zutena. Talde hau ba, New Jerseyko Lodi izeneko ba, herri batekoak e, ziren. Ea, ba, jarrai dezagun bilduma honekin talde interesgarri gehiagorekin. bitxikeri ederra, diska mitikoa, e, orain entzun deguna, Together abestia, testors taldearena, eta beno testors taldean e, Sony Bintzen e, genuen e, ba, ahots eta gitarran e, gaur egun ba, mitikoa den Sony Bintzen, ba, talde hontan, hasi zen e, Testors taldeak eh, New York Citykoak e, genituen eta 1900 eta garren urtean sortu ziren eta 1960 garren urtera e, egon ziren e, 1967an ba hainbat kontzertu eman zuten New Yorken e, ba CBGB edo Mas Kansas bezalako lekuetan eta The Cramps edo Dead Boys bezalako e, taldeekin e, gerora miratzen eta irugita meretzian e, edo ba, Dead Boysekin ba, mm, e, estatu batu eta tik zeharreko ba, turnea e, egin zuten eta miratzen talaro garren e, urtean e, taldea bizirik egon zen bitartean grabatu zuten single bakarra grabatu zuten Time is Mine eta entzun dugun Together abestiekin eta ba, urte berean taldea desekin egin zen. Gero badira ba, taldearen hainbat bilduma haien abestien abestiekin eta bar, baino badirudi ba garai honen eh, ondoren eh, grabatuak eh, izan zirela ba, dituzten ba, beste abestiak eta eta bar edo agian bada bildumaren baten on haien eh, maketak zuzenekoak eta biltzen dituen anik baietz e, eh, esango nuke beraz e, Sony Binzen eta harren testors ba, talde mitiko atzun ondoren ea zer topatzen dugun bilduma zoragarri hontan maite ditut eh, alako teklatuen soinu ero oiek eh, goraka, eramaten haute Plastic Idols izeneko taldea genuen, talde hau Houstonekoa, Texasekoa ere e, esana dago ba hori, ba Texasen e, zenbat eta zenbat talde interesgarri soltu ziren eta nola ba atzean edo gelditu ziren hauek bi single kaleratu zituzten Plastic Idols izeneko talde hau e, 1979 garrenean i IUD izen, e, Sophistication izeneko singela, eta gero EP bat e, Einstein Experience izeneko amiratzerun, eta larogei garren urtekoa. Gero da ba, bilduma ba, be, bimila amarkadan, ba, beti hola egiten diren e, bilduma oietako bat, single singelak, demoak, zuzenekoak, eta bar biltzen zituen e, bilduma aurkitzen dugu, plastik idols izeneko ba, talde bitxi honekin. ba, beste talde bitzi bat Feeders izenekoa Avon Lady izeneko abestiarekin hauek e, Phoenix irikoak eh, genituen eta beno ba garai hoietako ba soinurik eh, bitxienak eh, erabiltzen zituzten bai ikusten dugu punk kutsua, new wave kutsua eta beno ba katxondiorako gogo nahiko ere ba topatzen dugu talde hontan single hau EP hau e, laro gehi garren urtean e, kaleratu zen Jesus izenpean eta beno entzun dizkigun e, eh, Abon Lady izeneko abesti hau hortzuen ere. ja da talde ezagunagoa genuen funk taldea eta The Money Will Roll Right In izeneko abestiarekin talde ezaguna diska pila batekin baino e, bueno, haien lehen e, garaitako ba, abestia genuen e, entzundakoa funk eh, punk hardcore taldea, ba, eh, Berkeley, Kaliforniako irian sortzen da eta beno, 1989 talarrogeita bederatzi garren urtean talea desegiten da e, McBride e, taleko parteidea ba, gartzelara doan momentuan eta beno laurogeita garrena hamarkadako erdikaldean edo ba, taldea berri sortzen da eta jarritzen dute ba, diskak eta diskak eh, kaleratzen. Eta eh, beno fan gentzun ondoren orgoaz. 将来，万代。 honek eh, ba, nabari ba, hardcore eh, klasikoaren e, eh, hildoa jarraitzen zuen, beno, haiek jotzen zutenean etzen klasikoa zeren hardcorearen garai bera zen, eta ba, beno, e, Clit Boys izeneko taldea genuen No Such Think izeneko e, abestiarekin talde hau Wisconsineko Milwaukee irikoa genuen eta mi ebatzen talarro eta bi eta mi eta lau garren eh, urten eh, tartean ba, egon zen e, kontzertuak ematen eta beno, single EP bakarra grabatu zuten We Don't Play The Game izenekoa eta baita ere kaset bat e, kaleratu zuten bi gauzak bi ebatzen eta laro iru garren urtea Clit Boys milguekiko ba talde honek kaleratu zuena. interesgarria, ez da? Ba, ziurrenik ere batzuk ezagutuko duzue, Descendents taldeak genuen entzun duguna, e, Right the Wild izeneko ba, abesti, abestiarekin, e, abesti hau, ba, haien ba, lehen e, singelekoa genuen, e, el eh, Ray the Wild eta It's Ectic World e, abestiak zituen zingela mila otzerun eta laro gehi garren urtean e, eh, kalertu zuten haien lendabiziko lana izan zen berez e, descendentz taldea ba, bikote akustiko bezala sortzen da mila beretzerun eta iruro gehi mazazpi garren urtean baino denboraren e, poderioz ba, e, ba, jendea sartzen e, joan zen baita jende aldaketak baino e, rock taldea, esan dezakegu eh, taldearen eh, egitura, ba, osatu zuten. Eta, e, beno, ba, asierako zingelau, apiskate ba, pop, garaje, eta alako Mm, antzeko zerbait dugu, gero haien soinua ba, jarkorerako e, eh, biskate eh, gogortu zuten, baina eh, haien diska kaleratu zutenean noski e, ba, alako ba, e, melodia soinuak sartzen eh, hasi ziren jarkorrean eta beno gero etorri zenerako ba influentzia handia izan zen e, taldea Beno, Speed on Your Grave bilduma bootleg hau entzuten ari gara. Eta utzi dezagun dezenden batera eta jarrai dezagun. Beno, abesti motz eta energikoa, False Prophets izeneko talde honena Overkill izeneko e, abestiarekin e, talde hau ba New York Citykoa genuen eta beno punk eta hardcore inguruan eh, mugitzen zen taldea talde honek diska pare bat e, kaleratu zituen baita ere hiru EP eta single e, ba pizkat ba klasikoagoak diren doinuetatik e, ba, mugetzen ziren. E, eta beno, ba, uste dut e, amaitzeko ordua iristen e, azizaigula, beraz bukatzeko Bobby Sox eta hande Tineir Queers e, izeneko ba, taldea e, entzungo dugu eta bertan masokist eh, ice cream men on drugs izeneko ba, abesti bitxi honekin hor usten zaituzte turrengo asterarte txintxoak izan dominant thugs.